Azaroak hogeita zortzi gau ostirala da hau berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garezi, zine foruma, zitxe ginez, irekiko dugu gaurko albistegia. Ilabeteko azken ostirala ezanik, Groucho Films kolektiboak antolatuta, Susan Bier zuzendariaren Después de la Boda filma proiektatuko da, eunta hogeita bi minutuko proiektzioa, atxaldeko etan. hasiko da eta bukatzarekin ikuslen artean, ez da bai da, luzatu eta zabalduko da. Proiektzioa kulturgunean esan esan bezala atxeldeko zortziterritan. Eta bestetik eskola garraio kanpaina. Trafikoko zuzendaritza nagusiak eskola garraioaren kontrol kanpaina egin du azaroren azken astebukaera honetan. Horretarako ibilgailuak ikuskatuko dituzte, baimenak, agiriak, baldintza, teknikoak, segurtasun osagaiak, ualak eta atxikitze sistemak. Baita, gidariak ere ikuskatuko dituzte gidatzeko baimena, gidarian gidatzeko denbora eta atxedenak ikuskapena batez ere, erre errepide arruntetan eta hiri errepideetan eginen dute. Euskarazko programazioa saloa telebistaren eskutik helduko da gure herrira. Orain arte baztan malerreka eta bortzerin izan da ikusgai xaloa telebista abendutik aurrera aldi ziru ere ikusgai izango dugu. Pasaden urte amaieran lizentzia eskuratu zuten xaloa eta eta urte bat berandu xeagoa urtengoa abenduan martxa hartuko dute unekin behin Euskarako telebista izango dugu eskuragai xaloa telebistak bere egoitza eta estudioa berriozaren izango dituela oraindik proiektuaren bidera zailtasunari begira errekurtso ekonomikoak faltan dituze. Gauzak honela, crowdfunding kanpaina bat luzatu dute berroita mar mila euroko inbertsioa lortu asmoz. Berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu sirekiko dugu gaurko kirolen atala garazi konteguzu. Bai, mutilen erregionala berriozaren arituko da ultzamaren aurka larun batunetan atxaldeko lauretan berriozaren ere, baina donezte betarren aurka berriozarko gazteak larun batean, eguerdiko ordu batetan, eta eguerdiko amabiterritan, baina igandean emakumeen regionalak zarra montzaren aurka, berriozaren bertan, eta etxetik kanpo, Santestebanen, banen, eta donezte aurka, kadete ataldekoak eta kadete betaldekoak aldiz, berriozaren, Navarro, bilosladaren aurkaleiatuko dira, larun bat honetan guizeko amaiketan. Horixe futbolari dagozkion partiden informazioa jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkion saskibaloi partiden informazioa luzatuko dugu aurrera garazi. Mutilen senior taldekoak Fonsenka Liceo Monjardin B taldearen aurka larun bat eta atxeldeko zazpirek eta marretan berriozarko polikiroldegian eta berriozarko polikiroldegian ere larun batean hauek atxeldeko bostak eta laurdenetan nesken senior taldekoak noain A taldearen aurka eta mutilen kadete taldekoak Navarro Bilosladaren Ladaren aurka lehiatuko dira Larun batean ere, guiztean guiz bederatzi terditan egon zuzen ere, hauek larra bideko polikiroldegian, aldiz, barrio zarko polikiroldegian, nesken kadete taldekoak Navarro Biloslada Z taldearen aurka, larun batean ere, guizteko amar terditan. Antzerkia dantza eta ikuskizun ikusgarriak atzo kirolaren egunean. Atzo musika eskolako entzun egineko ekitaldi xumean, amaika kirolariren ibilbidea tra trajektoria aitortu zen, baita berriozarko bi elkarteena ere, merezimenduen luzatze ekitaldi txuan irure unpertsuna parte hartu zuten, hauek antzerki dantza, latindarreta dantza, afrikarretaz gozatu zutela. Euskaldiaz mintzatzeko egunea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? zerua oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, erdi mailako deiak eta goio deiak nagusi izango direla anemenka euri txiki egingo du sarriago egunaren bigarren partean zaparradak ertainak eta nuizean behin trumotxuak izan daitezkela ego ikieldeko etzea ulbizi ebiliko da tarte gogorrekin eta bolada oso gogorrekin egunaren amaieran auldu egingo dela eta temperaturei daukionean maksimo Moetan, aldaketarik ez. Eta hau ezan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko ehunpuntu zortzan edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.